Die openbaring, hoofstuk 7 Daarna het ek vier engele by die vier hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die vier winde van die aarde vastgehou, so dat daar geen wind op die land en op die see en teen enige boom sou waai nie. Ek het ook een ander engel van die ooste af sien kom, met die seel van die levende God. Hy het met een harde stem geroep na die vier engele, aan wie mag gegees om die land en die see te tref en het vir hulle gesê: Moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. Ek het die getal gehoor van die wat gemerk is. Daar was 144000. Hulle was uit elke stam van die volk Israel. Uit die stam van Juda is daar 12000 gemerk. Uit die stam Ruben 12000. Uit die stam Gad 12000 uit die stam Aser 12000 uit die stam Naphtali 12000 uit die stam Manasseh 12000 uit die stam Simeon 12000 uit die stam Levi 12000 uit die stam Issachar 12000 uit die stam Zebulon 12000 uit die stam Josef 12000 en uit die stam Benjamin is daar 12000 gemerk Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangetree en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep: Ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die lam. Al die engele het rondom die troon die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê: Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte, behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Een van die ouderlinge vra toe vir my: Hierdie mense met die wit klere aan. Wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek weet nie, meneer, sê ek vir hom. Maar u weet. Hy sê toe vir my: Dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie. Die son sal hulle nie brand nie en 'n hittegloed ook nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei en God sal al die trane van hulle oë afdroog.